lujeng dalu jeng Lucy. Wi lujeng dalu Mas Eko Presdianto. Wah, aku ndak kuat Pak, ndak kuat Allah. Aku <laughs> kelempoken Pak To. Pripun kabare sehat? Alhamdulillah. Sajake kok ora dimboten sekeca badanipun. Rumba-rumbu. Rumba-rumbu kenging bah penyakit niki. Nggih, Pak, kena aratan niki lho, Mbak. Pak Eko anu meteng enom. Bolak-balik itu <laughs> dengar. Masa wong lanang kok meteng nom. Ini iki ora mergo tanggung jawab. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan. Oh. Gitu. Oh. Ini Maaf. Kesehatan adalah pangkal kebersihan nih, kok Betul. Kesehatan pangkal kebersihan. Lek adewe ra iso lek adewe ra sehat ora iso Wale, eh? wale, kebersihan pangkal kesehatan. Iya. Wale. Piye? kebersihan pangkal kesehatan mensana incorpore sano waduh di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa, jiwa yang, yang kuat yang kuat hmm. yang kuat hmm. Pak Dah tak ngomong karo Mbak Ini ngene maka ngomong apa dik ngomong apa ngono aku koyo bakul obat suaramu malah kaya Joko kelenteng suaramu kaya mupet ora nah, kok kowe kok kaya ngene ya Allah mesakne tole tak dongakne panjang umurmu amin oh, amin dang sehat makane aja pecicitane awan ke aja ngluyur ae yo omong iki nek sayang yo ora ngono kuwi lho saking sayange karo eh, kowe tak tambane sik Lho lho hmm. didoni cekre. Eh, ora apa-apa ora Didoni kok. Idune ora apa Iki ngono mambu dongane wong. Renek efek sampinge paling efek sampinge yang nggur bacin ngono to. <laughs> Eh wangi kok. <coughs> Oh, wis mari mari. Mari mari. Oh. Nyapa? Orang yang ngono loh Mbak. Piye? Sampane nyelot suwi dek, aku roh ngene iki jan kudu tak apakne <laughs> ngono aku. Maksudnya aku berang-berang, dina ning nggon kono ruwe suster tok lho. Wadah hmm. ora roh sing model ini ki. iki. Dadi hasrat lho Kaya ngene iki <laughs> iya akhirnya beruah kancane. Wong kowe iki ora iso nyapo-nyapo. <laughs> Suaramu kau malah oh, bindeng kayak orang. Ora bidang piye kancane suara iki iki tenan pirang-pirang dina. Eh. Mbok gae-gae no suaramu asik. Ora digae-gae Pak Do iki tenan ngene iki suaraku. Ngene Mbak. Nun sewu Mbak Lusi. Jenengan wau saking mriko nun sewu saking ponorogo ponorogo kono. Paranaga. Oleh ya menggoke rono lho ngono eh, angel. ngopo? Ora saking ponorogo jam pinten? meling apa kowe? Ora tukokno jamu aku. Eh, iya mbok menawar ninggal weling Mbak mbok menawar. <laughs> Mbok kon boko kowe kan. Kasih meling pesen apa no Dik pesen. Nek ponorogo ning jamu apa kalau Jamu apa? Setengah lima mangkat ke ponorogo Jamu Bos. Jamu. Sampe jamu iki to dek ah. jamu genah mbok ngono lho. jam iki iki jamku iki jamu iki jamu jam jam iki jamu. oh ala unjuan wah unjuan jamu oh. apa anu kuwi lebas ngilangi penyakit flu iso ilang hmm. iki garek ngombene ngombe apa sampean pengene jamu apa oh enek lho ning ponorogo kondang kalau kok sampean gak roh ora tau dolan segala penyakit enek jamu nih enek pak ning kono pak pijet jamu enek kono contoh umpamane cara apa weh loro panas panas langsung cekel panas yang di sirai sirah cekel cek diulat ulat hmm. langsung dinyet nyet nyet nyet diombeni jamu didilat siji loro telu hmm. hilang aku didilat dek iya ya masuk kondang kuih neng kono kondang neng kono umpama aku loro bar bal balan kesaduk terus ke seleo sikilku langsung candak sikil tengah cek kene kene langsung pijet cek diosok-osok-osok diolesi jamu kemau didilat siji loro telu ya masuk umpama aku loro udon manggone neng bokong kuwi lek ngobati piye langsung cekel cek lebone hotel terus nyapo nyapo le nyapo terus disikat lah iya lah kalau <laughs> kalau kalau kurang ajar kok pak Eko ya Allah ya Allah Pak Eko ya Allah ya Allah sudah sampe nek cokelat di zaman ya Allah ya Allah Pak Eko disikat Allah disikat bener sih orang paling dik aja melak Pak Eko ya Allah orang maksudnya di kawan yang hotel rusuh rusuh gak seneng aku ya Allah gone ya praktek iki ning anjing ya Allah iki lagi iki praktek iki ning anding hotel bos oh. langsung aja disikat cek diusuk usuk usuk curi jamut di didilat siji loro beres Pak Don. Hmm. Ila Udun. Nek aku anyang-anyangen. Lah eh. Anyang-anyangen. Langsunge dicekel cek. Golek dilat, dilat. Dilat apa golekne kirik catek dikulmu kuwi kaya mangsam. Anyang-anyangen. Ora ya lara, Dik, Dik. Nek slerekane lorone ra umum kok njangkot kirik. Tau to, endi jarene lara mengko nambani kene delok ala ala ngomong anu mah. Lah nyapo to wong karo mbakyune dhewe nyapo. Nyapo. Jare hmm. bar sunat. Kaya rumah tangga. pera. Ketok pera. Enggak. Hmm. Lelem-lelem tak dudoi. he eh, eh, hei. Eh. Amur. Iki dibakur ya. Oh, kena undang-undang. Aku semangat aku nek wong melok ngene iki. Sopo? Semangat aku. Sopo? Alah alah opo. Kula mung tibu sutar. Selamat kagem Bapak Ibu tuan rumah. Pak Kusnan, Kusnan, mugi sehat selalu. Amin. Oh, sampun bulan hajatipun. Hmm. Amin. Tasa kurang keputra sedaya putrane tambah sukses. Amin. Berkah Gusti Bapak sekalian Ibu nggih sehat sedaya. Amin. Kanthi puji ngaten mboten kata lumpen piyai sedaya sing rawuh dalu niki nggih. Hmm. Masyarakat Tulungagung, Trenggalek, Blitar ingkang sami rawuh ingkang kula tresnani. Sugeng dalu sama mawon Pak Bu. Amin. Mugi kata rezekinipun, Pak. Amin. Amin. Sehat sedoyo. Amin. Kata rezekinipun. Amin. Amin. Mbak Lusi, tuan rumah niki mau ngersake gubuk asmoro. Cocok, cocok, cocok. Kaya regane ndok ngatuk kaya regane gethuk. Cocok karo mau gering rajuke. <laughs> loh, dibawani loh iki. Dibawani. Oh. Iya, nyire bawa ndak apa-apa. Bawa-bawa mundi. Mas percaya. Atas sono, Dik. Hmm. Ayo, rapo aku sembarang aku. Hmm. Tapi bawane wong bindeng lho, Pak. Alah, tenang ae, tenang ae. Wong kene paham, paham pisan. Wong iki sadar, Mas. Padane ngene iki sakit ngono iki sadar. Ora kok kudu sakit terus dilok-lok. Wah, dalang anu dagelane gering anu ngene ora. Sadar memang kekuatane manungsa iki sangat terbatas. Alah, terbatas sejenenge budidayane manungsa iki ora hmm. kuwowo. Kanca-kanca pencinta YouTube ya do ndongakne iki Mas Wis. Wis waras aku, saiki wis waras aku. Umpamane kanggo bawa napa?